mali naši mudrijaši Mali naša muderci Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Naši mali mudrijaši neistrpna i nada sve zanimljiva tema o kojoj govore od pamti vijeka i za koju možemo reći da je životna vodilja jeste ljubav. Postoji grčka izreka koja kaže da srce koje voli zauvijek je mlado. Mlado srce puno je radosti, i znatiželje ne boji se i ima snage. U današnjoj emisiji doslovno mlada srca učenika četvrtog razreda osnovne škole reći će nam što za njih znači ljubav. Možete li mi reći što za vas znači ljubav? Doro, jel bi ti htjela reći što za tebe znači ljubav? Za mene ljubav znači e, mama, tata, braća i prijatelji. A reci mi Doro, na koje načine ti možeš svoje mami pokazati ljubav? Da složim krevet, da se obučem i spremim piđamu, da stol spremim i tako to. A vi ostali, što za vas znači ljubav Nika? Što za tebe znači ljubav? Pa, prijateljstvo, Ovaj, I kad mama, tata, obitelj, brat, sestra, obitelj. Marko, što za tebe ljubav znači? ti e, nam e, Za mene ljubav znači e, prijateljstvo i da se volimo i da se, da se poštujemo i igramo. Odlično. Lana, što za tebe ljubav znači? E, za mene ljubav znači obitelj i prijatelji. A Valentina? E, za mene ljubav znači dijeljenje i druženje. I zadnjih <laughs> A recite mi, slažete li se vi da postoje različiti, različite vrste ljubavi? Da. Da. A recite mi, jeste vi nekada bili zaljubljeni? I što bi nam značila zaljubljenost? Tko bi mi htio reći? Kakva je to ljubav? Može dobro. Ja e, sam zaljubljena. <gasps> ti si zaljubljena. Koliko ti imaš godina? Deset. Deset. A u koga si zaljubljena? Ne moraš nam reći ime, ali možeš nam reći kako ti tu svoju zaljubljenost izražavaš tome dečku? Zna li taj dečko da si ti zaljubljena u njega? Da, on se zapravo prvi zaljubio. <gasps> Gdje? U vrtiću. U vrtiću još? I sada si četvrti razred još si zaljubljena u njega. Da. Wow. A recite mi, što vi mislite? Pojačava li se zaljubljena s godinama? Jesmo li mi sve zaljubljeniji kako smo stariji ili... Da, kad nam bude bomba. Hm? Što mislite? Dora, bi nam ti htjela reći što misliš? Jesi li ti sada više zaljubljena nego što si bila u vrtiću? Jesam. Jesi? A taj dečko u tebe? Da. A reci, na koji način ti tom dečku pokazuješ svoju ljubav? Jesi li mu nekada nešto poklonila ili on tebi? Pa, vodila sam ga u kino. Wow, u kino si ga vodila? Jeste možda prošetali negdje, ali ti nekada ubrao neku ružu ili cvijet? E, ne. Nije? A ti napisao pismo? Da. Jeste? Marko, reci ti na koje si ti načine nekada nekome ne mora biti djevojka pokazao ljubav? Možeš li se sjetiti? Mm, pa, da sam mu poklonio neki poklon i onda sam e, e, A kome si poklonio poklon, znaš li? Da bi nam htio reći. Kome? A baš Ne moraš ime reći. Pa kako mislite? Dobro, ako ne želiš ne moraš nam ni reći kome o, si... O, mogu ime reći. Jesi djevojci poklonio poklon? Da. Aha, znači ti si izrazio zaljubljenost. Da. A jesi nekada nekome nešto poklonio, na primjer baki ili mami? Si pokazao takvu vrstu ljubavi? Tati. Tati si poklonio? Da. Što si tati poklonio? Pa, na primjer, kupio sam jedan poklon, sprej i milku čeklade. O, pa lijepo. Alana, kako si ti nekada nekome pokazala ljubav? Pa ja mami, tati i baki znam dati crteže i tako nešto. Znači, ja I napravim im čestitke za rođendan ili godišnjicu braka i tako. Jako lijepo. A ti Valentina? Pa ja sam svojoj mami. Kad smo radili čestitku u školi, onda sam joj dala. Se je napisala i onu pjesmu? Da. Nika, jesi ti nekada napisala nekome pismo? Pismo ljubavi ili ljubavno pismo nekom dečku? A jesam. Jesi? I kako si mu ga dala? Za Valentinovo možda? A recite mi, što za vas znači učiniti dobro dijelo? I činite li vi dobra dijela? Da. Činite, Doro? Da, ja činim dobro djelo. Što za tebe znači dobro djelo? Za mene dobro djelo znači nekada i ljubav i sreća i prijateljstvo i tako. Jeste li vi sretni kada učinite dobro djelo? Da. da. Ste svi sretni? Da. Znači, volite činiti dobra djela, a kada vama učine dobro djelo, se tada osjećate sretno? Ma, fenomenalno. Fenomenalno. Jel nam to jedan od načina izražavanja ljubavi? Da. Jeste? E, recite mi, govorite li vi često volim te nekome? Marko? E, uvijek govorim tati volim te, volim te, volim te. Tata hoće mi kupiti neku igračku, onda i onda mi uvijek kupi kad mu kažem volim te. Ali mu govoriš ovako nekada bez da tražiš od njega nešto? Mhm. Da? Pa na primjer, tata volim te što imam tebe. Jako lijepo. Lana, Govoriš li ti li često riječi volim te? Da, ja govorim, mami, tati i vaki. I baki. A ti, Valentina? Pa ja govorim mami, tati, baki prijateljima nekad. Doro? Ja često govorim dečku, mami, tati i... Nikom više. <laughs> I psu. psu. I psu govoriš? Psu najviše. A ti njega šećeš, jel tako onda? I na taj način mu pokazuješ ljubav? Ne, ne, ne smijem ga šetati, inače će se naučiti kao da smije ići van pa će bježat. Već je bar 30 puta plakao. Vedrana, bi ti meni htjela reći što za tebe znači ljubav? Pa, prijateljstvo, prijateljstvo i a reci mi, e, kakva sve ljubav može biti? Prema kome pa, možemo osjećati ljubav? Prema prijateljima, mami, tati, sestri, bratu, e, teti, ujni i tako dalje. A reci ti meni, a prema dečku? Da. Možemo. Mhm. A jesi li ti zaljubljena, Vedrana? Jesam. Hmm. Jesi, a u koga? Jel bi nam htjela otkriti? Karlo. Karlo. A Karlo je, koliko ti imaš godina? Deset. Deset. A Karlo je iz? Iz četvrtoga iz tvog razreda, da. tako? Da. Koliko dugo si ti zaljubljena u Karla? Već tri godine. Već tri godine, da. od prvog razreda. Mhm. A reci ti meni, jesi ti Karlu možda pokazala svoju ljubav? Da, šaljem, ja mu pisma, pismo na Valentinovo i poklone. A on tebi odgovara na ta pisma i na poklone? Ne odgovara, ali moj mm, meni je jedno, mislim, dva Valentinova uzeo isto poklon. Wow, onda možemo reći da je uzajamna ljubav, jel tako da i on tebe isto voli? Aha. A reci mi, što za tebe znači učiniti dobro dijelo? Pa... Mm. Što bi sve moglo biti dobro dijelo? Valentina, možeš li se ti dosjetiti jednog dobrog dijela? I zapravo činite li vi dobro dijelo? Da. Da. Kako? Pa, pa, kad nam se prijatelj ili prijateljica ozlijedi, onda njemu pomognemo i tako. Ili kad nekom pogledamo čokoladu. Mhm, tako je. A recite mi, što mislite kad se zaljubite? Volite li vi s godinama sve više i više? Da. Da. da. Evo, Vedrana, možeš ti reći, ti već tri godine si zaljubljena u Karla. Da. Osjećaš li ti sad još veću ljubav nego u prvom razredu? Aha. Da. Smješniji je. Smješniji da. Aha, duhovit ti je, pa ti je zabavan, jel da? A jesi ti rekla možda Karlu volim te? Rekla sam mu to već. E, rekla si mu kakav je to osjećaj? Običan. Običan? Obično. A govorite li vi često volim te? Da, mami. Mami e, govoriš, a ti Valentina? ne baš. <laughs> ja stala zagrlim i joj kažem volim te. A baki možda? Da, i baki. Mhm. mhm. Jel da? Da. A jeste li nekada mami nešto napravili? Da. Jeste? da. Mama skuhala ručak, ja sam spremila stola, ona spavala i napravila sam iznenađenje. Wow! Ja mama kad sam dala ono čestitku za Valentinovo, onda ona plakala od sreće. Jau! I si tad zagrila i rekla volim te mama. Recite mi što mislite, može li se čovjek više puta zaljubiti? Da, da. može. Može? Može sada, na primjer, ti si u Karla zaljubljena. Što misliš, hoćeš li se nekad možda u nekog drugog zaljubiti? Da, najvjerojatnije. Najvjerojatnije. Mhm. A ti, Valentina, jesi ti u nekoga zaljubljena? Mhm. Nisi? Da. A jesi osjetila one leptiriće u trbuhu nekada? Da. <laughs> jesi? A ti, Vedrana? Ja samo, samo kad sam uzbuđena, nisam nikad osjetila. A volite li te leptiriće u stomaku? Ne, baš mene što Ne, <laughs> <laughs> Sad ću pročitati jednu pjesmu što sam dala svoje, svoje simpatije za Valentinova. Ljubav kaže crvene boje, od nas dvoje budno srce bije. Obuja dopuhala je ljubav moju. Ljubav kaže crvene boje, sreća je plave ko oči tvoje. Karlo tvoje ime, a moja ljubavi puno je. Ljubav kaže crvene boje, od nas dvoje budno srce bije. Odlično. Ti si Karlo dala ovu pjesmu, da. jel tako? Kako je Karlo reagirao na tu pjesmu? Mm, Čudio se. Čudio se? Da. Jel mu se svidjela? E, pa sramio se. Sramio da. se? a ja pročitao je, da pred tobom? Nije pročitao, sam je sebi. A onda je u sebi čitao i kod kuće on sigurno razmislio o ovim riječima. Hmm, ne znam, otišla sam kući onda. A recite mi, jeste vi nekada dobili ružu ili nekakav cvijet od nekoga? od Filipa Paulenke. <gasps> Kad si dobila? u drugom razredu za Valentinovo. Ili trećem, ne znam. Si bila sretna? Da, pribila sam, naravno. Volim primat poklone. <laughs> A reci ti meni, da ti to bila prva ruža od nekog dečka? Da, da, umjetna je. Imam ju još na stolu stoji. Pa to je baš lijepo, sad za uspomenu imaš. Dragi slušatelji, nadam se da vam je bilo ugodno slušati i da smo vam barem na kratko izmamili osmijeh i obradovali vas. Ovo je bilo sve za današnju emisiju. S vama je bila Manuela Dudaš. Emisiju je tonski obradio Ivan Vučković. I za kraj, nikada nemojte zaboraviti da voljeti znači darivati.